Hrvatski radio, obrazovni program. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Slušate povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. S vama su Dario i Nataša. Danas poslušajte kako je 1776. godine nastala deklaracija nezavisnosti. Ostanite uz nas. godine 1606. engleski kralj James I dao je pravo londonskoj trgovačkoj kompaniji da naseli istočnu obalu Sjeverne Amerike. U prosincu iste godine 120 kolonista na tri broda uputilo se na put prema Americi. Stigli su u svibnju 1607. godine i utemeljili grad Jamestown u današnjoj američkoj saveznoj državi Virginiji. Jamestown je utemeljen na nezdravom močvarnom području i smrtnost je bila velika. Godinu dana nakon utemeljenja naselje je nepažnjom spaljeno, a 1611. godine kolonisti su se odlučili vratiti u Englesku. Međutim, tada su stigli brodovi sa zalihama, ali i s novim kolonistima. Među njima je bio i Sir Thomas Dale. On je sebe smatrao radnikom u Božjem vinogradu, članom Izraela koji treba sagraditi novi nebeski Jeruzalem. Sa sobom je Dale donio Božje, moralne i ratne zakone. Thomas Dale podijelio je svim članovima kolonije, uključujući žene i djecu, vojničke činove. Svima je detaljno propisao radne obaveze i nametnuo teške kazne za njihovo neizvršavanje. Za prvo narušavanje obaveza stavljalo bi se u okove, za drugo bi se bičevalo, a za treće kazna je bila jednogodišnji boravak na engleskim galijama. Daleove mjere spasile su koloniju od propasti. Jamestown je utemeljio prvu predstavničku vladavinu i sagradio prvu anglikansku crkvu u Novom svijetu. Usprkos tomu što ih je u novom svijetu čekao težak život i borba za opstanak, u sljedećim desetljećima veliki broj kolonista krenuće prema Sjevernoj Americi. Većina njih bili su izopćenici iz Anglikanske crkve, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socika za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što se uglavnom početkom 18. stoljeća događa u takozvanim sjevernoamerikanskim kolonijama jesu kako to većina analiza pokazuje tri paralelna procesa. Jedan je borba za teritorij, to znači sukobi s indijancima, proširenje teritorija koje imaju ti setleri, naseljenici. Drugo je unutrašnja organizacija u gradovima, središtima kao što je znam Boston, Filadelfija, New York, jer to još uvijek na ovoj obali se događa, dakle Atlantskoj obali naravno. Treće je takozvana E, moralna baza ili moralna osnova zajednice. U njoj se pojavljuju uglavnom oni koji su došli u Ameriku jer su pripadali nekoj vrsti izopćenika ili bolje rečeno možda izopćenike je preteška riječ, ali manjinske struje u engleskom duhovnom životu, Škoti, Irci, ljudi koji su vjerski gledano bili prezbiterijanci, puritanci i tako dalje, svi su oni uz veoma male izuzetke pripadali onomu što se danas općenito zove evangeličkom ili evanđeoskom, odnosno protestantskom crkvom, ali su se eh, prije svega osjećali ugroženim od onoga što se zove Church of England ili anglikanskog eh, tipa organizacije crkve, koji su smatrali neprihvatljivom zbog četiri bitna razloga. Prvo zato što je ta crkva bila državna crkva, a oni tu državu, zapravo Veliku Britaniju, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo nisu prihvaćali, barem ne bez daljnjega. Drugo što je ta crkva zahtijevala velika davanja, jednu vrst crkvenog poreza. Treće, zato što je ta crkva bila veoma dogmatska u nekim pitanjima e, interpretacije vjere, možda čak doduša manje dogmatska nego li, na primjer, puritanci, ali dogmatska na način koji ovi e, setleri, dakle naseljenici, nisu prihvaćali. I četvrto što je veoma važno, zato što je ta crkva bila eh, u Velikoj Britaniji većinska crkva, te se automatski počela ponašati u kolonijama, kako se to tada zvalo, kao da su te kolonije opet njezine i to je izazvalo naravno dodatne svjetonazorske, religijske, pa ako hoćete ideologijske i političke sukobe. Godine 1620. 102 kolonista, od kojih su trećina bili separatisti, pripadnici radikalne struje puritanaca, napustila je englesku luku Plymouth i na brodu Mayflower odplovila u Sjevernu Ameriku. Prije dolaska u Sjevernu Ameriku svi odrasli muškarci na Mayfloweru potpisali su ugovor kojim su utemeljili političko tijelo koje je trebalo osigurati opstanak u novom svijetu, osigurati mir u koloniji i omogućiti donošenje odluka i zakona te njihovo provođenje. U ime Boga Amen. Mi, čija su imena potpisana, vjerni podanici našeg uzvišenog gospodara kralja Jamesa, po milosti Božjoj vladara Velike Britanije, Francuske i Irske, zaštitnika vjere, načinivši u slavu gospodina i za širenje kršćanske vjere i u čast našeg kralja i zemlje, putovanje radi osnivanja prve kolonije u sjevernim oblastima Virđinije. Ovim pismenima, svečano i zajednički, u prisustvu Boga i svakog od nas – Pravimo ugovor i združujemo se u građansko-političko tijelo za bolje sređivanje i očuvanje i unapređivanje rečenih ciljeva. I na temelju njega ozakonjujemo, ustanovljavamo i uobličavamo takve pravične i za sve važeće zakone, uredbe, propise i dužnosti s vremena na vrijeme za koje će se naći da najbolje odgovaraju i doprinose općem blagostanju kolonije. Obećajemo da ćemo se prema njima odnositi s dužnim poštovanjem i pokornošću. Kolonisti su utemeljili grad Plimut, sklopili mir sa susjednim indijanskim plemenima i u sljedećih pet godina osigurali samodostatnost kolonije. U zaljevu Massachusetts naselili su se također puritanci, ali oni nisu poput separatista zahtijevali ocijepljenje od anglikatske crkve, već su je namjeravali reformirati. Kolonijom su ispočetka autoritarno vladali najbogatiji dioničari kompanije, ali ubrzo se razvio duh tolerancije i osjećaj zajedništva – ta je kolonija bila zametak onoga što se danas naziva Nova Engleska. Između Virginije i Nove Engleske, William Penn utemeljio je Pensilvaniju, koloniju u kojoj su se nalazili kvekeri, još jedna od vjerskih skupina proizašlih iz Anglikanske crkve. William Penn je u Novom svijetu namjeravao provesti sveti eksperiment, utemeljiti zajednicu na kvekerskim principima slobode savjesti, vjerske tolerancije i pacifizma. Englezi su od nizozemaca preoteli koloniju Nova Nizozemska i preimenovali je u New York. Na jugu pravo za naseljavanje u današnjoj Georgiji dobila su bogata engleska gospoda predvođena Jamesom Oglethorpom. Kako su bili filantropi, tamo su namjeravali naseliti ljude koji su završili u engleskim zatvorima zbog neplaćanja dugova. U Georgiji ti su ljudi svojim radom trebali otplatiti dugove i vlasnicima kolonije donijeti zaradu. Naseljenicima koji se nisu sastojali samo od dužnika, ograničen je posjed na 500 jutara – u koloniji bilo je zabranjeno ropstvo i ispijanje ruma. Pravo na naseljavanje sjeverne i južne Karoline dobila su osmorica izuzetno bogate gospode koja su namjeravala uzgajati svilu. Prvi doseljenici uspjeli su se održati na novom kontinentu. Koncem 17. stoljeća u kolonijama u Sjevernoj Americi živjelo je oko četvrt milijuna doseljenika. Iako su se međusobno razlikovali po uvjetima života, po društvenoj strukturi i po svojim svjetovnim i vjerskim načelima, svima je bio zajednički relativno visok stupanj samouprave i pravo na sudjelovanje u donošenju odluka o upravljanju naseljima i kolonijama. Život u kolonijama posebno se odlikovao jednakošću uvjeta i vjerskom tolerancijom. To je jedna zapravo komplicirana i osnovno kontradiktorna situacija. Oni su bili, recimo puritanci, krajnje intolerantni. Dakle, oni su bili nerijetko pripravni osuđivati anglikanske, anglikance zbog pretjerane tolerancije. Ali su kao manjinska denominacija se našli u poziciji da se boreći se za svoja prava objektivno bore i za prava različitih drugih manjinskih e, stajališta i pozicija. Drugče rečeno, e, njih je pogodila, kako to kad kažemo, metodologijska sjekera po općivosti. Tražeći prava za sebe, nisu mogli istovremeno reći da ih drugima ne priznaju, <clears throat> jer su neka od tih prava tražili, danas bismo to rekli u okvirima civilnog društva, dakle svakidašnjeg organiziranja života i na toj razini oni nisu mogli zastupati stajalište privilegije nasuprot prava. Oni su se e, sukobljujući se od početka sa feudalnim konceptom sustava privilegija, počeli zauzimati za prava nasuprot anglikanske crkve, nasuprot kralja, kralja Đorđa i e, čitave krune, nasuprot Velike Britanije kao kolonijalne sile, nasuprot e, nametanja kako je to kod danas u frazi, kod nas uobičajeno recimo to tako, crkvenoga jednoumlja, i time su objektivno mimo svoje religijske konstitucije zapravo radili na unapređenju tolerancije koja je kasnije u deklaraciji postala jednom od najviših vrednota. godine 1763. Velika Britanija izašla je kao pobjednik iz velikog britansko-francuskog rata za carstvo. Pariškim mirom Velika Britanija dobila je Francusku Kanadu, Španjolsku Floridu, Indiju i mnoga druga područja. Ali taj rat skupo koštao Britaniju. Troškovi izdržavanja vojske i obrane carstva u peterostručili su se, a porezno opterećenje u Britaniji bilo je najveće u povijesti. U isto vrijeme naseljenici u 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi praktično su bili bez poreznih nameta. Kralj George III. odlučio je da je pobjeda u ratu pravo vrijeme za pooštravanje kraljevske vlasti. On i njegova vlada donijeli su nekoliko zakona i odredbi prema kojima su britanske kolonije u Sjevernoj Americi trebale preuzeti veći teret u izražavanju Britanskog carstva. Zakonom o novcu u kolonijama je zabranjeno tiskanje papirnatog novca. Zakonom o smještaju zahtijevalo se od doseljenika da osiguraju smještaj i opskrbu britanske vojske. Zakonom o prihodima nametnute su carine na šećer, vino, kavu, svilu i platno. Zakon o šećeru dodatno je opteretio trgovinu šećerom, melasom i rumom. Zakonom o biljezima nametala se doseljenicima kupovina taksenih maraka koje su se morale lijepiti na sve vrste pravnih dokumenata, na novine, igrače karte, kocke i dozvole za trgovinu alkoholnim pićima. Ti su zakoni ogočili doseljenike. Ne samo da su ih ti porezi opteretili, već su pokazali njihovu nejednakost sa stanovnicima u Britaniji. Naime, stanovnici kolonija kao britanski podanici imali su ista prava kao i stanovnici u kolonijalnoj metropoli. Dakle, nisu im se mogli nametati novi porezi bez njihovog pristanka. A kako nisu bili zastupljeni u britanskom parlamentu koji izglasavao nove poreze, nisu mogli niti dati svoj pristanak stanovnici 13 britanskih kolonija u Americi našli su se u čudnoj situaciji. S jedne strane bili su podanici britanskog kralja i kao podanici nisu mogli iskoristiti prava koja su imali. S druge strane u svojim su kolonijama ostvarili prava kojima se nijedan tadašnji podanik nije mogao nadati. Razvili su politički život i institucije vlasti koje su nalikovale građanskom društvu. Podanik ili subject u engleskoj tradiciji ili subject to the crown, dakle podanik krune, je bio osoba koji bi u današnjim terminima bio državljanin, ali ne i građanin. Dakle, osoba koja je imala obveze spram krune, ali nije imala politička prava sudjelovanja u političkom životu u najjednostavnijoj i reduciranoj verziji kao e, osoba koja bi imala aktivno ili pasivno e, glasačko pravo. Građani su se, <clears throat> i to je jedan od problema kojem sam uvodno govorio u kolonijama, počeli organizirati u svojim naseobinama, pa kasnije gradovima. Oni su stvarali svoju samoupravu, koju su sve do 750 1750 1760 godina Britanci zapravo promicali, im je to olakšavalo administrativni postoji i smanjivalo potrebu za slanjem upravnih službenika iz Velike Britanije i e, dok to nije počelo ugrožavati prevlast Britanije, njima se činilo da je to jednostavno, jer su onda oni morali zapravo slati samo vojni personal u kolonije, a ne i civilni. Oni su se, dakle, ti ljudi u tim kolonijama počeli organizirati ili samo organizirati, kako se to voli reći, kao e, pripadnici nekih e, malih zajednica i u njima organizirati svoje tipove e, samouprave od e, izvršne pa do sudbene na nekoj razini vlasti. I oni su se dakle počeli ponašati kao građani, oni su sami sebi omogućili da glasuju u izborima za neke lokalne organe. Kad takvih prava po britanskoj e, tradiciji i praksi nisu imali, niti bi imali čak i u Britaniji u tim trenucima s tim statusom. Dakle, u istoj osobi, i to je ono što je izazvalo jednu vrstu unutrašnje pretpostavke za širi e, socijalni revolt, živjela je osoba koja je bila ne samo državljanin, nego državljanin u koloniji, dakle još, kako se to zvalo, e, remote subject, dakle udaljeni e, e, podanik krune i građanin neke veoma bliske njemu lokalne zajednice koja je da kako sve više poprimala za te ljude lik političke zajednice kao takve, dok se Britanija s jedne strane gubila u daljini, a s druge strane je bila neprestano nazočna na negativan način, način pritiska, način e, nametanja stege, način iznad svega uzimanja novaca i kljaštrenja razine samouprave. To je izazvalo e, e, dodatne političke sukobe pored onih vjerskih o kojima je već bilo riječi. Nezadovoljstvo doseljenika prisililo je britanski parlament da opozove dio zakona, ali se parlament nije odrekao prava da britanskim podanicima u Sjevernoj Americi nameće poreze. Ta igra nametanja i povlačenja poreza završila je 1773. godine kada je britanski parlament donio zakon o čaju. Tim je zakonom britanska istočno-indijska kompanija dobila isključivo pravo prodaje čaja američkim potrošačima bez plaćanja carine. Taj je zakon u 13 američkih kolonija doživljen kao još jedan pokušaj ograničavanja slobode i prava doseljenika. U prosincu 1773. godine u Bostonu skupina revoltiranih ljudi, slabo prerušena u indijance plemena Mohok, popela se na britanske brodove i bacila u more 45 tona indijskog čaja. Taj pobuna u američkoj povijesti nazvana Bostonska čajanka – Britanski je parlament odgovorio prihvaćanjem četiri prisilna zakona, u Americi poznata kao nesnošljivi zakoni, kojima je nastojao kazniti pobunu. Ti su zakoni kod većine Amerikanaca bili potvrda sumnje u despotske namjere Velike Britanije. Sukob se razvio u rat između britanskih vojnika i doseljenika u 13 američkih kolonija u Sjevernoj Americi. 19. travnja 1775. britanski general Gage poslao je odred vojske da zapljeni barut i oružje skupljeno u mjestu Concord i da se uhapse Samuel Adams i John Hancock, istaknuti protivnici britanske vlasti. Međutim, odred su dočekali minitmeni, dobrovoljci koji su se odmah po pozivu dizali na oružje. Do sukoba je došlo kod Lexingtona i Concorda i 273 britanska vojnika i oko stotinjak pobunjenika poginulo je u tom sukobu. Godinu dana nakon te bitke, kontinentalni kongres, delegatsko tijelo koje je predstavljalo stanovnike 13 kolonija, donio je 2. srpnja odluku da Sjedinjene američke države jesu i po pravu treba da budu slobodne i neovisne države. Kontinentalni kongres zadužio je Benjamina Franklina, Johna Adamsa, Rogera Shermana, Roberta Livingstona i Thomasa Jeffersona da napišu deklaraciju nezavisnosti. Jefferson je predložio da deklaraciju napiše Adams, ali i ovaj je odbio tu čast riječima. Ja nisam popularan i u mene ljudi sumnjaju. Jeffersona pak vole i vjeruju mu. Uostalom, on piše deset puta bolje od mene. I tako je deklaraciju nezavisnosti napisao Thomas Jefferson. Tek su pregledali Benjamin Franklin i John Adams. 4. srpnja 1776. godine Kontinentalni kongres prihvatio deklaraciju nezavisnosti. Deklaracija nezavisnosti, donesena u kongresu 4. srpnja 1776. godine, jednodušnom odlukom 13 Sjedinjenih država Amerike. Kada u tijeku ljudskih zbivanja postane za neki narod nužno da raskine političke veze što su ga spajale s drugima i da među silama ovog svijeta zauzme posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje prema mnjenju čovječanstva zahtjeva od njega da obznani razloge koji ga navode na to odvajanje. Držimo očitim istinama da su svi ljudi stvoreni jednaki, te da ih je njihov stvoritelj obdario stanovitim neotuđivim pravima, među kojima spadaju život, sloboda i potraga za srećom. Kako bi ta prava osigurali, ljudi među sobom ustanovljuju vlade koje svoju pravednu vlast dobivaju od privole onih kojima se vlada. Pravo je naroda da kada neki oblik vladavine postane štetan po te ciljeve, taj oblik izmjeni ili ukine i da ustanovi novu vladu, utemeljujući je na takvim načelima i organizirajući njezinu vlast u takvu obliku za koji je najvjerojatnije da će im omogućiti sigurnost i sreću. Za deklaraciju je karakteristično prvo to da ona u tradiciji koja je kasnije e, nastavljena sa francuskom deklaracijom, prije toga već postoje recimo u Bill of Rights, dakle u povelji o pravima iz 1689. nastavlja e, tradiciju, prije svega britansku tradiciju interpretacije prirodnog prava od Johna Locke nadalje. Drugo, prosvjetiteljsku tradiciju razvijenu u Francuskoj e, manje Rousseau, iako je on bio po ambiciji revolucionarni mislilac, a više recimo Montesquieu, koji sebe smatra konzervativcem, ali je naukom o diobi vlasti e, kasnije na američki ustav koji je donesen pet godina poslije ovoga veoma odlučno utjecao i e, pokušalo se zapravo uzeti jednu tradiciju e, prosjetiteljskog interpretiranja prirodnog prava tako što bi se Pozicija tih 13 kolonija, a do broja 13 je došlo naprosto političkim dogovorom onolikog broja kolonija koje su bile pripravne to e, što je u, deklaraciji napisano prihvatiti, što bi se ta pozicija utemeljila na jedini mogući način, a to je bilo prirodno pravo. Uspod da dodam, na početku je zapravo bilo 12 kolonija jer je e, New York odbio potpisati deklaracije, ali su nakon dva dana na svojem skupštini, odnosno kongresu u New Yorku prihvatili pa su postup, post festum potpisali deklaraciju, danas govorimo o 13 kolonije. Oni nisu imali mogućnosti da se eh, oslone na prirodno pravo, na oproste pozitivno pravo, zato što je to što su oni činili sa stajališta pozitivnog prava bila naprosto pobuna protiv krune. Oni su to veoma dobro znali i jasno su to napisali. E, kako je Britanija specifična država u kojoj Ustav nikad nije bio napisan, nego je postojao kao nešto o što se je znalo, a da nije bilo napisano, nisu se mogli pozivati na nešto što bi odgovaralo današnjem konceptu Ustavnog suda ili nešto slično, pa je ostalo samo to da se nađu u jednoj tipično revolucionarnoj, ako to tako mogu reći, Minhausenovskoj poziciji da pokušaju sami sebe ni otkuda izvući za perčin i reći evo nas tu smo, nas 13 kolonija više ne želi živjeti na ovakav način. Taj e, e, uvjetno rečeno perčin je bilo stajalište e, prirodnog prava koje ljudima daje jednakost po e, shvaćanju jednakosti u prirodi koje ljudima daje prava e, i e, pozivanje zapravo na lokovu interpretaciju takozvane slavne revolucije iz 1688. godine u kojoj on, naime Lok, u skladu sa svojom ugovornom teorijom postavlja e, tezu koja je eksplicitno navedena onda i u deklaraciji o neovisnosti da pravedna vlast može biti samo ona koja počiva na suglasju podanika, odnosno građana, odnosno da vlast ne može imati ovlaštenje ili prava djelovati mimo suglasja onih kojima vlada, te da u trenutku kad se vlast nađe u protuslovlju sa temeljnim težnjama, zahtjevima, željama, potrebama, interesima, ciljevima, kako god se to hoće formulirati, onih kojima vlada, ta vlast postaje nelegitimnom i postoji prirodno pravo da se tu vlast zamijeni. U deklaraciji piše Držimo očitim da su svi ljudi stvoreni jednaki. Zašto je baš izabrana takva formulacija, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Sam termin deklaracija upućuje na ključni problem u prvoj generaciji ljudskih prava. Naime, ona se, ta prava, deklariraju, to znači obznanjuju. Najbolji prijevod deklaracije na naš jezik je obznano, samo je termin od pred 80. godina malo rezerviran, ali on znači da se naprosto obznanjuje nešto što je samo po sebi jasno. U deklaraciji se ništa ne argumentira, ni u jednoj tih deklaracija, nego se smatra da jednostavno sažimljemo i iznosimo javnosti ono što zapravo svi na neki način u srcu, u duši, u razumu znamo, od recimo u toj tradiciji Grocijusa nadalje postoje koncept po kojem čovjeku je e, Božom voljom dan aparat racionalni aparat za razumijevanje i interpretiranje onoga što zovemo prirodnim pravom. Paradoks je, međutim, zaoštreno govoreći sljedeće. Ova uvodna formulacija, we hold this truth to be self-evident, držimo da su ove istine samo samoevidentne, autoevidentne, dakle potpuno neupitne, nedvojbene, je utoliko paradoksalna što jedan od najznačajnijih političkih dokumenata čitave zapadne tradicije počiva naprosto na laži. Jednostavno nije istina ono što oni tvrde da je istina, da su svi ljudi rođeni jednaki. Ne samo da to nije bila očito istina 1776. nego to nije istina i danas. Naprosto nije istina se ljudi rađaju jednaki. I ovo što se tu kaže, držimo da je istina neupitna, autoevidentna, zapravo treba značiti držimo da tako treba biti činit ćemo sve da ustrojimo zajednicu u kojoj će to tako biti, jer imate veoma jednostavni logički način propitivanja. Kad bi to bilo tako, u tom trenutku kad se deklaracija donosi, onda čitava deklaracija i rat koji za nje nastane bi bili potrebni. Kad bi bilo tako da su ljudi rođeni jednaki, onda se ne bi moglo raditi o tomu da se morate sukobljavati s činjenicom da ljudi imaju u okviru recimo sustava kojim vlada britanska kruna veoma jasne staleške e, klasne, socijalne, različitih vrsta e, utemeljene razlike i privilegije protiv kojih se morate boriti, nego biste samo mogli na neki način e, revidirati neke izvedbene probleme. Pokušalo se najprije sa stajalištem koje bi otprilike značilo sljedeće. Kralj je naprosto uzurpator. Ali se onda to da je on uzurpator svelo na to da je on uzurpator vlasti u Sjevernoj Americi, a ne u čitavoj Britaniji. Dakle, koliko god je formulacija veoma općenito uh, dizajnirana, ona se ipak jasno i politički odnosi na Sjedinjene američke države. Osim toga, e, veoma interesantno da je u samom radu na deklaraciji koju su napisala e, jedan, jedan komitet u kojem su bili John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Roger Sherman i e, Robert R. Livingston, e, u kojem je zapravo Jefferson napisao praktički tekst. Dogodilo se to da je Jefferson iz tradicije umjesto vlasništva kao temelja jedne vrste interpretacije prirodnog prava, uzeo shvaćanje e, zahtjeva, odnosno potrage za srećom, koja je trebala značiti da se hoće dati do znanja da ljudi se još moraju usavršavati kako bi dobili takozvane civic virtues ili, ili građanske vrline, jer upravo te građanske vrline tek trebalo dobiti, a da bi ih se dobilo moralo se metodički početi od pretpostavke neke izvorne jednakosti koju se budući nije postojala niti ne postoje, nije moglo dokazivati, nego je se naprosto deklaracijom izjavio. Uz deklaraciju nezavisnosti kao jedan od temeljnih dokumenata o ljudskim pravima često se navodi deklaracija o pravima čovjeka i građanina, koju je donijela Francuska narodna skupština 26. kolovoza 1789. godine. U deklaraciji o pravima čovjeka i građanina navode se sljedeća neotuđiva prava svakog čovjeka. Sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor protiv ugnjetavanja. Zašto su u deklaraciji nezavisnosti kao prava svakog čovjeka navedeni sloboda, život i potraga za srećom? Sloboda i život su ovdje bili e, uzeti u dvije odredbe. Prvo zato što su naseljenici imali nasuprot stanovnicima Britanije jedno fizičko političko, pa moglo bi se reći u današnjem smislu reći svjetonazorsko iskustvo slobode kako drugi nisu imali. Oni su naprosto živjeli sa mnogo manje kontrole nego li ljudi na kontinentu europskom ili ljudi u Velikoj Britaniji. I oni su to svoje pravo željeli dodatno naglasiti. E, isto tako, pravo na život je bilo shvaćeno bitnim utoliko što se e, htjelo poći od najopćenitije formulacije koja bi omogućila da deklaracija ne bude, i tu je kontroverza u ambiciji autora, prije svega Jeffersona, da deklaracija ne bude naprosto politički akt, nego jedna vrst filozofijskog utemeljenja nove zajednice. Oni su imali svijest o tomu, uza sva svoja ograničenja, da utemeljuju novu zajednicu, da to više neće biti reorganizacija, reforma, restrukturiranje i tako dalje, nego naprosto ni iz čega ili gotovo ni iz čega nastala nova zajednica. Naravno da ona ima svoje teorijske pretpostave, rekao sam to u loku i u čitavoj jednoj e, e, dugoj e, tradiciji interpretacije, pa čak i kod recimo nekih danas potpuno zaboravljenih autora kao što je jedan pravni filozof, filozof Emerich de Vatel, jedan švicarski filozof potpuno danas zaboravljen, od kojeg ta formulacija potraga za srećom zapravo potječe, ali koliko god to teorijski imalo neke prečasnike, Politički je to značilo počinjemo od točke nula, ta nulta točka mora značiti, značiti utemeljenje nove zajednice. U toj zajednici ne polazim od zajednice, ne polazim od države, polazim od toga u skladu sa lokovim shvaćanjem da politička zajednica ima smisla onda kad odgovara potrebama i zahtjevima svojih građana, a tko su ti građani? To su ona, one osobe koje prije te zajednice, dakle po prirodnome pravu, imaju svoj život, svoju slobodu i svoje pravo na potragu za srećom koji su stariji od zajednice, zbog toga zajednica u njih ne može intervenirati, zbog, zbog toga opet u smislu ovog lokovog protoliberalizma, dakle predliberalizma ili prvotnog liberalizma, država će biti u svim kasnim varijantama određena kao jedna vrst minimalne države ili kako se to opet voli reći no čobdijske države koja spava kad smo mi budni, a budna je kad mi spavamo, dakle koja nam treba samo da nas štiti, a inače ćemo se mi već sami pobrinuti za svoj život, svoju slobodu i svoju sreću. Godine 1781. kontinentalni kongres usvojio je odredbe konfederacije, prvi američki ustav. Kako je sjećanje na pokuše britanske krune da nametne jaku vlast nad 13 kolonija još bilo svježe, Sjedinjene američke države ustrojene su kao labav konfederalni savez suverenih država. Kongres je imao pravo voditi vanjske poslove i poslove rata, upravljati poštom, imenovati vojne časnike, uređivati odnose s indijanskim plemenima, posuđivati novac i određivati vrijednost nacionalne valute. Međutim, ta su prava postojala samo na papiru i kongres nije imao moć niti poluge vlasti s kojima bi prisilio države da izvršavaju svoje obveze. Taj je ustav doveo do neučinkovite i nemoćne konfederalne vlade. Moralo se pristupiti pisanju novog ustava koji bi ponovo regulirao odnose između saveza i država koje čine taj savez. Žestoko su se sukobili federalisti koji su se zalagali za čvršći savez i republikanci koji su naglašavali prava i suverenost država. U središtu rasprave bila su prava i opseg moći izvršne vlasti. U političkoj teoriji veoma dugo su postojale, da tako kažemo, dvije škole mišljenja. Jedna se od Platona do recimo prosvjetitelja, govoreći sa stajališta kraja 18. stoljeća, neprestano bavi time e, da nastoji odgovoriti na pitanje kako osigurati idealno političko vodstvo. Trebaju li to biti filozofi, trebaju li to biti pravnici, trebali li to biti ljudi s ovakvim ili onakvim kvalifikacijama. Dok druga, koja je zapravo počinje sa liberalizmom, iako ima već <clears throat> neke ranije e, korijene u nekim recimo teorijama renesansne demokracije Marsilija Padovanca, na primjer, ta druga teorija polazi od toga da će svatko tko dođe na vlast samim time što mu se multiplicira moć činjenicom da obnaša neku visoku državnu ili funkciju zajednici, biti potencijalno opasna osoba po sve druge pa i po zajednici u cjelini, pa se za tu školu mišljenja ne radi o tomu da se pronađe najbolje vodstvo, nego da se pronađe najbolji način kontrole onih koji dolaze na čelo ili koji jesu na čelu vlasti. Dakle, radilo se sad tu načelno o monarcima ili predsjednicima. Na ovoj razini problematike <clears throat> to je irelevantno. U Americi je nedvojbeno prihvaćena ova druga liberalna koncepcija, dakle ono što se kasnije kao checks and balances e, interpretiralo, dakle e, kod nas se to provodi, prevodi kao ustuk i ravnoteža, odnosno ja bih rekao provjera i ravnoteža, sad svejedno. E, koncept kojim se hoće neprestano držati vlast pod kontrolom. S jedne strane već <clears throat> Lokov i Montesquieuov koncept diobe vlasti – je sa stajališta liberalne interpretacije značio da jedna grana vlasti kontrolira drugu, druga kontrolira treću, treća kontrolira prvu, a mi obični građani dok oni gore jedni drugima hvate rep imamo od njih mira, grubo rečeno. E, dalje se išlo u Americi u toliko što se shvatilo da je ključno pitanje, tu su oni bili zaista veoma e, jasno svjesni nekih problema koji su se u punom dosegu pojavili tek u 20. stoljeću da je bitan problem kontrola izvršne vlasti. Stoga su se odmah odlučili na dvije stvari. Na pojednostavljenje e, izvršne vlasti, to se zove predsjednički sustav, nemate vladu i predsjednika države, nego je predsjednik države de facto i predsjednik vlade, i de jure naravno, ali drži izvršnu vlast kompletno rukama. E, kongres, odnosno senat, su u protupoziciji spram njega. Vrhovni sud dobiva s vremenom e, ne samo poziciju najvišeg sudišta nego i poziciju ovlaštenog interpreta Ustava, pa i, kako se to katkad u nekim njihovim odlukama kaže, intencija očeva osnivača kad treba interpretirati u nekim tekstovno nejasnim situacijama što Ustav zapravo može značiti. I sad se postavilo samo jedno pitanje kako još dodatno ograničiti izvršnu vlast. Tu su oni, ponavljam opet, na tragu onoga što je danas problem jer je svugdje u svijetu danas e, očito da treba govoriti i govori se o dominaciji izvršne vlasti nad ostalim dvijema granama vlasti i oni uvode ograničenje mandata na dva puta po četiri godine, ne odmah, ali razmjerno brzo, jer im se već sa Washingtonom kao prvim predsjednikom, čovjekom koji ima e, neku vrstu legitimacije junaka e, rata za neovisnost, pokazuje da je njegov autoritet dodatno, njegov osobni autoritet, dodatno ojačao predsjedničku funkciju i odatle se pojavljuje potreba za time da se e, ograniči njegov utjecaj. E, tu naravno se događa da e, dio tih očeva osnivača od Jeffersona dalje također postoje predsjednici da su to bili u osnovi ljudi izuzetnih intelektualnih i moralnih osobina, ali su sami za sebe isto tako znali da postoji opasnost one, da se realizira ona klasična formula svaka vlast korumpira, apsolutno vlast korumpira, apsolutno, čak i prije nego što je Lord Acton formulirao, i nastojali su e, ograničiti sami sebe, e, jer su znali da su oni zapravo kandidati za te dužnosti i prije nego što su e, izbori bili provedeni, tako da razmjerno brzo ta svijest o potrebi ograničenja se iskazala i u smislu vremenskog ograničenja na dva puta po četiri godine, što je izuzetak Roosevelta bila do danas praksa. Jamestown, prva britanska kolonija u Sjevernoj Americi, mogao se pohvaliti prvom predstavničkom vladavinom i prvom crkvom u Novom svijetu. Ali 1619. godine u Jamestown su došli prvi crni robovi. Naime, katastrofalno ekonomsko stanje prve kolonije popravilo se kada su naseljenici počeli uzgajati duhan. Za uzgoj duhana trebalo je puno radne snage, a najjeftinija radna snaga bili su robovi dovedeni iz Afrike. Početkom uzgoja pamuka ropstvo je još dobilo na zamahu i već sredinom 18. stoljeća gospodarstvo južnih britanskih kolonija temeljilo se na uzgoju pamuka i duhana i na robovskoj radnoj snazi. Nakon osamostoljenja nova se država našla u paradoksalnoj situaciji. Deklaracija nezavisnosti proklamirala je da se svi ljudi rađaju jednaki i da su od stvoritelja obdareni istim pravima, a veliki broj stanovnika te zemlje živjelo je u ropstvu. Problem je u sljedećem. Formulacija tipa svi su ljudi jednaki koje se katka čine veoma radikalnim revolucionarnima zapravo ovise o tomu kako se interpretira pojam čovjek. Bilo je u kontekstu e, trenutka u kojem je deklaracija donešena, jasno se ponavlja jedan obrazac koji imamo još iz antičke Grčke, da se ljudi razumiju kao odrasli, bijeli, odnosno slobodni muškarci. Gotovo 100 godina nakon deklaracije, odnosno 80 godina nakon deklaracije e, i njezinog usvajanja, vodi se u Americi građanski rat koji završava porazom robovlasničke strane. Uzrok tog rata zapravo nisu samo pitanja oslobođenja robova, nego neki privredni razlozi, to je danas jasno pokazano, ali nas ovdje, mislim, treba prije svega zanimati upravo legitimacija, odnosno opravdanje. Opravdanje je bilo u tomu da se tu radi o ratu za E, ukidanje ropstva. Dakle, trebalo je otprilike sto godina da se odgovori na pitanje e, jesu li i crnci ljudi, grubo rečeno. I nakon rasprave sukoba i ratnom pobjedom prihvaćeno je da su i crnci ljudi, ako to realno nije bilo realizirano u političkom smislu sve do 60. godina ovog stoljeća, a u socijalnom smislu još uvijek ostaje naravno da se neki elementi ravnopravnosti u budućnosti tek E, odista učvrste. Međutim, e, interesantno kod svih tih deklaracija da oni imaju najprije stav bijeli muškarci, onda se počinje pojavljivati pitanje o pripadnicima drugih rasa i tu su se katkad pojavljivali sa današnjeg stajališta gotovo komični argumenti tipa čovjek e, je stvoren po liku Božjem, odnosno Bog je stvorio čovjeka po liku svojemu. Mi znamo da je Boži sin koji je bio na zemlji Isus bio bijelac. Prema tomu bijeli ljudi su ljudi, stvoreni po liku Božjemu, a crno je boja koja se inače pripisuje drugoj strani, dakle sotoni. Prema tomu crna bića mogu biti nalik na ljude, ali nisu pravi ljudi. Čak i takvi su se argumenti pojavljivali. Iz različitih razloga, od ponavljam privrednih do svjetonazorskih, e, taj je koncept arhiviran snažnim udarom vojnim udarom i pobjedom razvijenijeg sjevera, da bi se nakon razmjernog kratkog mirnog razdoblja pojavio naredni e, stupanj u kojem se postavlja iduće skandalozno pitanje nisu li možda žene ljudi. Pa se opet raspravlja nekoliko desetljeća, uključujući sukobe znatno manje nego u građanskom ratu, ali opet sukobe, koji završavaju time da onda postupno žene dobivaju pravo glasa. Drugim riječima, kad se čitaju sve te deklaracije 18. stoljeća kasnije, treba biti veoma oprezan kod ove formulacije svi ljudi, jer je ta interpretacija e, iskaza svi ljudi bila povijesno promjenjiva. I da dodam još jednu stvar. Veoma se često nalazi i u ozbiljnim povijesnim analizama formulacija koja kaže da je za razliku od francuske revolucije koja je bila krvava, američka revolucija bila recimo to tako, po svojoj liberalnoj osnovi revolucija bez mnogo krvi. To je, međutim, netočno iz dva razloga. Prvo zato što je i u američkoj revoluciji bilo krvi, ako ne toliko, ali drugo što je pravi rat za deklaraciju, pravi revolucionarni rat zapravo vođen kao građanski rat. I tu imate samo situaciju odloženog rata za deklaraciju, koji u Francuskoj se dogodio odmah, 789. i dalje, i završava recimo s napoleonovskim ratovima, dok u uh, eh, Sjednim američkim državama završava u uh, eh, 70. godinama 19. stoljeća, ali opet kao veoma krva, veoma težak rat jer se ovakvi radikalni svjetonazorski tipovi promjena ne mogu očito u društvima o kakvima je ovdje riječ eh, realizirati bez jednog tragično revolucionarnog nasilja E, barem ne na način na koji su to tvorci e, svojom radikalnošću željeli. U novoj državi pokušalo se stvoriti neku vrstu jedinstva između mnogobrojnih doseljenika koji su pripadali različitim vjerama i narodima. U svom oproštajnom govoru George Washington, prvi predsjednik Sjedinjenih američkih država, naglasio je potrebu većeg jedinstva u mladoj državi. Budući da je ljubav za slobodom duboko usađena u vašim srcima, nije potrebna moja preporuka da se ta ljubav ojača ili potvrdi. Jedinstvo države na osnovu koga vi sačinjavate jedan narod isto tako vam je drago. To je sasvim točno, jer ono je glavni stup u zdanju vaše stvarne nezavisnosti, oslonac vašeg spokojstva u kući, vašeg mira vani, vaše sigurnosti, vašeg blagostanja, te iste slobode koju tako visoko cijenite. No pošto je lako predvidjeti da će iz različitih razloga i s raznih strana biti uloženi veliki napori, upotrebljene mnoge smicalice, da bi u vašoj svijesti oslabilo povjerenje u ovu istinu, jer to je ono glavno u vašoj političkoj tvrđavi protiv čega će biti najviše i najaktivnije uperene bitnice unutarnjih i vanjskih neprijatelja, mada često potajno i podmuklo. Od izuzetne važnosti da pravilno ocijenite ogroman značaj nacionalnog jedinstva za vašu zajedničku i osobnu sreću. Da gajite iskrenu, svakodnevnu i postojanu ljubav prema njemu već u 17. stoljeću u Europi, prije svega u Francuskoj, javljaju se zameci nacionalne države. Krajem 19. stoljeća završit će se stvaranje velikih europskih nacionalnih država, a u takozvanim malim narodima počet će nacionalno buđenje i borba za nacionalnu samostalnost. U Sjedinjenim američkim državama stvaranje jedinstva u državi krenuće drugim putem. Doduše ni nova država nije lišena tipično nacionalnih rituala. Javlja se kult američke zastave na kojoj se broj zvijezda koje predstavljaju broj američkih saveznih država povećavao iz desetljeća u desetljeće. Godine 1892. u listu za mladež The Youth's Companion pojavila se prisega zastavi u kojoj se prisizalo na vrijednost američkoj zastavi i onome što ona predstavlja. A ona predstavlja jednu nedjeljivu naciju u kojoj vladaju pravda i sloboda za sve. Ipak, stvaranje jedinstva u Sjedinjenim američkim državama krenulo je drugačijim putem od europskog, kojim, reći će nam profesor dr. Žarko Puhovski. Prije svega, situacija je bitno različita u europskim i amerikanskim prilikama, zato što je Amerika, već sam ti rekao, bila u situaciji da nije imala teritorijalnih poteškoća. Ona se u tom trenutku činilo se može širiti zapravo beskonačno. Jer se zapravo nije ni znalo dok će sve granice doći. U Europi to nije bio slučaj. Drugo, u Europi je koncept nacionalne države zapravo nastao e, kao posljedica stajališta koja su uglavljena najprije u miru u Augsburgu 1555. i onda u Vestfalskom miru 1648. godine nakon 30-godišnjeg rata, koja se mogu sažeti u e, formuli cuius regio eius religio, dakle komu pripada vlast određuje vjeroispove stanovništva, to se onda pokazalo i nacionalnost. Kako smo prvotno rekli, upravo protiv toga se bune izvorni naseljenici Sjedinjenih država. Oni ne prihvaćaju vjersku, oni ne prihvaćaju u tom pogledu ni etničku pripadnost, a empirijski im se razmjerno brzo događa da pored e, Engleza, Iraca i Škota dolaze ne samo s jedne strane crnci koji će te kasnije biti djelomice integrirani, nego počnu dolaziti nizozemci, francuzi, njemci, kasnije slaveni i tako dalje oni svi nailaze na jedan koncept zajednice koji se razvio e, enormnim povećanjem ili proširenjem, ali ipak u osnovi na, stajalištima koja su bila rezervirana za lokalne zajednice kakve su oni prvotno imali kao svoje nasuprot britanskoj kruni i oni proširenjem tih pripad, tog te ideje pripadnosti lokalne zajednice stvaraju Sjedinjene države. U lokalnoj zajednici, e, pripadno zajednici proizlazi iz činjenice da smo u isto vrijeme na istom mjestu, da imamo zajedničke probleme organiziranja izgradnje nekog grada, mjesta, neke zajedničke, danas smo rekli komunalne ili upravne ili prometne i tako dalje probleme. Dakle, proizlazi iz onog što bi se reklo matter of fact, proizlazi iz konkretnih stvarnih problema, a ne ideologijskim nezadanih ideologijskim posredovanjem. Međutim, e, kako se ta pripadnost već u narednim generacijama miješa sa e, elementima socijalizacijskog procesa, dakle elementima emocionalne svije, emocionalnog pripadnost, emocionalne pripadnosti e, nekom krajoliku, nekoj sredini koja je to najljepše na svijetu, smo se tamo rodili i tako dalje, imate opet mješavinu interesnih i emocionalnih elemenata koji su međutim dolazili sa dvije strane, dakle od racionalne i emocionalne pozadine, a da nisu bili nacionalno posredovani jer su ti ljudi bili na neki način izopćeni svojih izvornih nacionalnih sredina i oni su se međusobno našli kao ljudi koji su stvarali novu zajednicu s onu stranu one pripadnosti koji su nekad imali kao Britanci, odnosno kao Englezi, Škoti, Irci, pa kasnije e, Francuzi, Nizozemci i tako dalje. Uspjelo im je to sa konceptom melting pota, dakle e, jednog, recimo to tako, e, suda za taljenje u kojem bi se oni svi trebali ti ljudi staliti u jednu novu američku naciju, s tim da taj koncept nacije ne odgovara njemačko, europskom i hrvatskom pojmu nacije kao etničke zajednice, nego nacije kao oznake za političku zajednicu, odnosno državu kojoj pripadaju svi oni koji su građani te države. Interesantno je, treba reći naprosto kao kuriozum, da je taj isti kontinentalni kongres u vrijeme kad se uspostavlja Sjedinjene države, s jednim glasom većine odlučio da e, službeni jezik bude engleski nasuprot njemačkog. Dakle, jedan glas je nedostaju da njemački pobjedi, jer su se s jedne strane željeli oduprijeti u svakom pogledu njima zaista mrskoj Britaniji, a s druge strane većina od njih nije bila u stanju govoriti nikakav drugi jezik i to je pobjedilo. Tako da bi vjerojatno danas čitava svjetska kulturna povijest izgledala drukčije da je ovakva jedna super sila bila e, na bazi odluke izvornih e, političara, odnosno očeva osnivača, govorila drugim jezikom, ali njima se činilo da je to stvar njihove odluke, njihove volje, koji će se jezik govoriti. Taj jezik engleski je onda prihvaćen, on danas e, se nalazi u jednoj dosta ozbiljnoj problematične pozicije jer oni zapravo po svojem konceptu nemaju prostora, po svom ustavnom konceptu za nacionalne manjine njihova kulturna prava i to se sad mora posebno ugrađivati ustav posebno sa e, ljudima koji govore španjolski i neke druge, ali prije svega španjolski jezik. Ali izvorno gledana ideja je bila tko hoće živjeti ovdje, prihvatit će engleski jezik i pripadnost američkoj državi, tako da se tu razvija koncept konstitucionalnog ili ustavnog patriotizma koji bi idealno trebao značiti da ljudi nisu zaljubljeni u svoju državu na neki iracionalan način, nego racionalno prihvaćaju vjernost najboljem ustavu ili najstarijem demokratskom ustavu. To naravno nikad nije sasvim istina, kao što ste rekli imamo kult zastave, imamo e, kult e, znakovlja kao i svim drugim zajednicama, ali on je zaista izveden na način koji nije kako je to u Europi slučaj, etnički e, utemeljen, odnosno motiviran. Povijest četvrtkom. Slušali ste emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su danas pripremili glazbena urednica Melita Jambršić. Tekstove čitao Janoš Remer. Tonski snimili Štefica Mahalec i Kreša Osman. Uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.